بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بنام نام خداوند بخشنده بخشایشگه هم مخصوص خداویست که این کتاب آسمانی را بر بندگی برگزیدش نازل کرد و هیچ گونه کجیه در آن قرار نداد قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه يبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا کتابی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتب دیگر است تا بدکاران را از عذاب شدید او بترساند و مؤمنان را که عمل صالح انجام میدهند بشارت دهد که پاداش نیکوی برای آنهاست ماکثین فیه ابدا همان بهشت برین که جاودانه در آن خواهند ماند وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا و نیز آنها را که گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده انتخاب کند ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نه آنها به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان سخن بزرگی از دهانشان خارج می شود آنها مقدما دروغ می گویند فلعلك باخع نفسك علی گویی میخواهی خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاک کنی اگر آنها به این گفتار ایمان نیاورند إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم کدامینشان بهتر عمل میکنند و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا و ما قشر روی زمین را خاک بیگیاه قرار میدهیم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدن منك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا زمانی را به خاطر بیاور که این گروه جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمت عطا کن و راه نجات برای ما فراهم ساز فضربنا علی آذانهم فی الكهف سنین عددا ما پرده خواب را بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا سپس آنها را برانگیختیم تا آشکار گردد کدام یک از آن دو گروه بهتر مدت خواب خود را حساب کردهاند نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ما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 به هنگام غروب به طرف چپ و آنها در محل وسیع از قرار داشتند این از آگاه خدا هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را گمراه کند ولی بر راهنمای هرگز برای او نخواهد.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 ما آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سؤال کنند یکی از آنها گفت چه مدت خوابیدید آنها گفتند یک روز یا بخشی از یک روز گفتند پربردارتان از مدت خوابتان آگاه تر است اکنون یک نفر را با این سکی که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدامین نفر از آنها غذای پاکتری دارند از آن مقداری برای روزی شما بیاورد اما باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد انهم إن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحون اذا ابدا چرا که اگر آنها از شما آگاه شوند سنگسارتان میکنند یا به آگین خیش شما را باز میگردانند و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید مردم را متوجه حال آنها کردید تا بدانند وعده رستاخیز خداوند حق و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست در آن هنگام که میان خود در این باره نزاع می کردند گروهی می گفتند بناگه بر آن پر پروردگارشان از وسع آنها آگاه تر گفتند ما مسجدی در کنار آنها سافید.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 میدهم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا مگر این که خدا بخواهد هرگاه فراموش کردی و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا برای که روشنتر از این هدایت کند ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا آنها در غار خود سیصد سال درنگ کردند و نه سال نیز بر آن افزودند قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به وأ ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بگو خراباند از مدت توقفشان آگاه تر است غیب آسمان خواب زمین از آن اوست راستی چه بینا و چه شنوا آنها هیچ ولی و سرپرست جز او ندارند و هیچ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 است وحچه بد محل اجتماع ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن عملا مسلما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ما پاداش نیکوکاران را زوجه نخواهیم کرد أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از آنشان است باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است در آنجا با دستبندهای از طلا و لباسهای برنگ رنگ سبز از حریر نازک و زخیم در بر میکنند در حالی که بر تختها تکیه کردهاند چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا برای آنها مثالی بیان کن داستان آن دو مرد را که برای یکی از آنها دو باغ از انباز انگورها قرار دادیم و در گرداگرد آن درختان نخل و در میان این دو زراعت پربرکت کلت الجنتین آتت أكلها ولم تظلم منه و وفجرنا خلالهما نهرا هر دو باغ میوه آوردند و چیزی فروگذار نکرده بودند و میان آن دو نهر بزرگی از زمین بیرون فرستادیم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا من منك مالا واعز نفرا صاحب این باغ درآمد قابل ملاحظه داشت به همین جهت به دوستش در حالی که به گفتگو برخواسته بود چنین گفت من از نظر ثروت از تو برترم و نفراتم نیرومندتر است ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا و در حالی که به خود ستم می کرد در باغش گام نهاد و گفت من گمان نمی کنم هرگز این باغ فانی و نابود شود وما اظن الساعة قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خيرا منها منقلبا و باور نمی کنم قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم باز کردم جایگاه که بهتر از اینجا خواهم یافت قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ثم سواك رجلا دوست با ایمانش در حالی که با او به گفتگو پرداخته بود گفت آیا به خدایی که تو را از خواب و سپس از نطفه آفرید و بعد از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تو چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتی است که خدا کافته قوت و نیروی جز از نافه خدا نیست اما اگر میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و مجازات حساب شده از آسمان بر باغ تو فرو فرستد آنچنان که آن را به زمین بیگیا که تبدیل کند او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له غلبا و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود آنچنان که هرگز قدرت جستجوی آن را نداشته باشید وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا به هر حال عذاب خدا فرا و تمام آن نابود شد او مرتبا دستهای خود را به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود به هم میمالید در حال که تمام باغ بر پاگه ها فرو ریخته بود و میگفت ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرا و گروهی غیر از خدا نداشت که او را یاری کنند و نمی توانست از خیشتن یاری گیرد هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اینجاست که آشکار میگردد اختیار مطلق از آن خدای برحق است و اوست که بهترین ثواب و بهترین عاقبت را فراهم میکند واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشیما فأصبح من تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا زندگی دنیا را برای آنها به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو میفرستیم و به وسیله آن گیاهان زمین سرسبز و در سمت فرو میروند اما بعد از میخوش میخشکند بگونه بادها آنها را به هر سو پراگنده می کنند و خداوند بر هر چیز تواناست المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخیر أملا مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند و باقیات صالحات یعنی ارزشهای پایدار و شایسته ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخشتر است ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا به خاطر بیاور روزی را که ها را به حرکت در میآوری و زمین را آشکار میبینی و همه آنها یعنی ها را محشور میکنیم و احدی را فروگذار نخواهیم کرد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا آنها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 گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمیدهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا بخاطر خاطر بیاورید روزی را که خدا شریک هایی را که برای من پنداشتید صدا بزنید ولی هرچه آن را میخوانند جوابشان نمی دهند و ما در میان این دو گروه کانون حلاکتی قرار داده ایم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا و گناهکاران آتش دوزخ را میبینند و یقین میکنند که بر آتش افکنده میشوند و هم آتش بر آنها و هیچ گونه راک گریزی از آن نخواهند یافت ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما در این قرآن هر گونه مثلی را برای مردم بیان کرده ایم ولی انسان بیش از هر چیز به جدل و وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً تنها مانع انسانها از این که هنگامی که هدایت به سراغشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان تقاضای آمرزش کنند این بود که سرنوشت پیشینیان دامانشان را بگیرد و یا عذاب الهی را در برابر خود مشاهده کنند وما نرسل الا مبشرین و منذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ما پیامبران را جز برای بشارت و انذار نمیفرستیم اما کافران همواره مجادله به باطل میکنند تا به گمان خود حق را از میان بردارند و آیات ما و مجازات هایی را که به آنها وعده داده شده است به باد مسخره گیرند ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا چه کسی ستمگاه تر است از که به هنگام یاد آوری آیات پروردگارشان از آن روی میگردانند و آنچه را با دست خود انجام داده فراموش میکنند ما بر دلهایشان پرده افکنده ایم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم لزا اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمیشوند وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا با پرکار تو آمر زنده و صاحب رحمت است اگر میخواست آنها را به اعمالشان مجازات کند عذاب هرچی زودتر برای آنها میفرستاد ولی برای آنها موعدی است که با فرا رسیدنش راک فراوی نخواهند داشت و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اینها شهرها و آبادیهایی ما آنها را به هنگامی که ستم کرده اند هلاک کردیم و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضی حقبا به خاطر بیاور هنگامی که موسی به دوست خود گفت من دست از طرف بر نمی تا به محل تلاقی دو دریا برسم هرچند مدت طولانی برای خود ادامه دهم فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر سربا هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راک خود را در پیش گرفت فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هنگامی که از آنجا گذشتند موسا به یار همسفرش گفت رزاگ ما را بیاور پس این سفر سخت خسته شده ایم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَّيْطَانُ أن أذكره واتخذ سبيله فِي البحر عجبا او گفت بخاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم این شیطان بود که یاد آن را از خاطر من برد و ماهی به طرز شگفتانگیز راک خود را در دریا پیش کرد قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا موسا گفت این همان است که ما میخواستیم و آنها از همان را باز کشتند در حالی که پیجویی میکردند فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما در آنجا بنده از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته و از سوی خود علم فراوانی به او تعلیم داده بودی قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسا به او گفت آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و موجه رشد و صلاح است به من بیاموزی قال إنك لن تستطيع معي صبرا گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا بس چگونه میتوانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسا گفت انشاءالله مرا شکیبا یافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال مکن تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا آنها براه افتادند تا اینکه سوار کشتی شدند و او کشتی را سراغ کرد موسی گفت آیا آن را سراخ کردی که اهلش را غرق کنی راستی چه کار بدی انجام دادی قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا گفت نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا موسی گفت مرا به خاطر این فراموشکاری معاخذه مکن و بر من به خاطر این امر سخت مگیر فانطلقا حتی اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا باز خود ادامه دادند تا اینکه کودکی را دیدند و او آن کودک را کشت موسی گفت آیا انسان پاکی را به آنکه قتل کرده باشد کشتی براستی کار منکر و سشتی انجام دادی قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا باز آن مرد عالم گفت و تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موساکا اگر بعد از این از تو درباره چیزی سوال کنم دیگر با من مصاحبت نکن چرا که از ناخته من دیگر معذور خواهی بود فانطلقا حتى اذا أتيا اهل قرية استطعما اهلها فأبوا ان يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا باز براک خود ادامه دادند تا به قریه رسیدند از آنها خواستند که به آنها غذا دهند ولی آنها از مهمان کردنشان خودداری نمودند با این حال آنها در آنجا دیواری یافتند که میخواست رود آید آن مرد عالم آن را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 کفرا و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند ما نخواستیم او آنها را به تغیان و کاف دارد فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمه ما اراده کردیم که پروردگارشان فرزند پاکتر و پر محبتتری به او به آنها بدهد اما الجدار فكان لغلامین يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا و اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شهر و آن گنج متعلق به آنها وجود داشت و پدرشان مرد صالحی بود پروردگار تو میخواست آنها به حد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 و او خواهیم داد ثم اتبع سببا سپس بار دیگر از اسبابی که در اختیار داشت بهره گرفت حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا تا به خواستگاه خورشید رسید در آنجا مشاهده کرد که خورشید بر جمعیتی طلوع می کند که جز آفتاب برای آنها پوکشش قرار نداده بودی كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا آری این چنین بود کار ذوالقرنین و ما به از امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت استفاده کرد حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا تا به میان دو کوه رسید و در آنجا گروهی غیر از آن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 من بیاورید و آنها را بروی روی هم تا کاملا میان دو کوه را پوشانید سپسگاه آتش در اطراف آن بیافروتید و در آتش بدمید آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل ذوب شده برای من بیاورید تا بروی آن بریزم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا سرانجام آنچنان صد نیرومندی ساخت که آنها قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا گفت این از رحمت پروردگار من اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا در آن روز که جهان پایان میگیرد ما آنها را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند و در سو دمیده میشود و ما همه را جمع میکنیم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا آن روز جهنم را به کافران عرضه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا همانها که چشمهایشان در پرده بود و به من نیفتادند و قدرت شنواگی نداشتند افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادی من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا آیا کافران گمان کردند می توانند بندگان مرا به جای من اولیای خود انتخاب کنند ما برای کافران جهنم را منزلگاه قرار دادیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم کیانند الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم و نابود شدند با این حال گمان میکنند کار نیک انجام میدهند أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آنها کسانی هستند که به آجاز پروردگارشان و لقای او کافر شدند به همین جهت اعمالشان حب و نابود شد لذا روز قیامت میزان برای آنها برپا نخواهیم کرد ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی و هزوا این گونه کیفر آنها دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به استهزا گرفتند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند باغهای فردوس منزلگاهشان است خالدین فیها لا یبغون عنها حولا آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم سیاهی شوند دریاها پایان میگیرند پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد هرچند همانند آن دریاها را به آن اضافه کنیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بگو من فقط بشری هستم همچون شما به من وحی می شود که معبود شما تنها یکی پس هر کس امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد و کسی را در عبادت پروردگارش شریک نکند